Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 18, 1216 Itinalaga si Sensio Savili bilang ika-isang daan at pitumput pitong Santo Papa. Honorius III ang pangalan na ginamit niya. Sa kanyang panunungkulan, Inorganisa niya ang panglimang krusada na nagtanggol sa Kristyanismo sa tulong ni Andrew II ng Hungary. Si Pope Honorius III din ang nagbigay ng definisyon sa Liber Sensorium, kaugnay ng karapatan ng isang Santo Papa at ang sistema ng seremonya para sa eleksyon nito. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.